Goizuntan, Sibiruko bidea hartuko dugu. Onki jin, eh, orkestu eh, behar daukute gure bi gomitek, eh, Asia elkartetik joana okik eta Eri Elkaruko Jean-Peyer iriartek. Egon hon zuer? Ala beraz, lehenik, eh, begaldera horiek uh, zalantzan dira irian, egun berezi antolatuko baitu zueldu den ortsegunean eta aipatuko dugu. Sibiruan, laketzea aize dea. Eta nunbait, galdera hori izan da abiapundua? abia punti asian uh, non lehenik uh, shibiuan uh, bon jente uh, kopuru abeti behe haiduk eh? nahi zan dugu ikusi nula hagentin uh, jentik uh, nula spaituna jinazten eta stut he, heben laketazten Lema hauen uh, onduan uh, lau, lau egitua, eh? kolektif odaz elkartea, azia eta herri elkargoa. Kolektif zuruten Ai. da erritaren servitzuko aiden elkartea, odaz lantegi buruen elkartea, azia gazte elkartea eta siburuko herri elkargoa izenak dion bezala, hala. herrien ah, arteko bai. elkargoa. Ba, jakitez, helbui eh, jente, bon, Iuno alabazen, uh, eh, bon, jeldez, uh, eh, gau eta kopio handi baten hunkitzia, eta usteat lau egitu hoiki argunin uh, eh, jente hanitz hunkitzen, eta jotako dugu lauek abiatu uh, hoi. Odol galtzia badela, baina ez da nunbait uh, ekonomiaren falta, zenta bon, langabiziaren eina aski pala da siberuan? Bai, bai, eman ezagun, bon, ez dugu uh, xuxen-xuxen hebenko zenbakiak, bena, uh, eh, olu ezen da olu ikirotu ipikia, eh, horako uh, zenbaki horientako, bena, badakigu, gozpait, eh, uh, euneko dela langabizia nahenia sibiguan, Eh, ordin eh, ez da ala la, eh, langabezi handia badela. Politika jamanik izan den olibalde juntan, azken hoita hama urte hoitan, bon, uh, haute txek die behar zentze butxien pandan ez hartia, eh? uh, uste dut abusi epatetu ginoa juntan, ez da gainti hotaik da nula bon, olibalde hau, perrosta mendok badaki emini bazterra gira, nahi dugu jente honat uh, eta uh, eh, sustut heben dienak eh, eh, laketazi eta hebenkoak deja nula Uh, hebenko populazioniak, hebenko gaztek nula ikusten dien ben lugaldia eta ze ambasodoa egien gehaun lugaldiaz eta nula gerazten dugun ze, ze argazke maite dugun lugaldiaz eta hua gogozkati nahi ginean lehen lehenik, eh, geho behar bada uh, eh, gaize somait, aksione somaiten egiteko gibeleti. Hala, eta intzinetik ere mintzaldiak izan dira joan den udan, aipatuko ditugu, baina eh, galdera hau joana auki, gaztia izanki, zer zuen, zer du eta behar bada ez duena egiazki, irudi zaharkitu bat siberuak gaztentzat? Ez txatuzte, <laughs> espen txatiat ez dira hala, baina Gu uh, badakata zian uh, hanitz lanina gaztik heben egon ditin. Sibeuan eh, irudi hon baten emaiteko gazter. Eta egia herri alkargoak aipatu daikulaik eh, kanpoko jenten jinaztia eh, interesgarri atzaman diagio galtu bezala. Gu betia ebekinen gaztik nula egonaz, zentako ez jenter, kanpoko jenter bat egin. Eta, bon, nik uste diat Sibeua bizi dela eta hebenko gaztek bat dela Sibeuan, voilà, maite dela, mena behar digula uan habo, komunikatu, aipatu eta kanpotiarer jakutsi e, eh, nula den guk maite dugun txibehua. Hala, bi jende mota unkitu nahi dituzue eh, lekukoak eta be, etortzen direnak. Bai, eta justokilan kilan eh, gue lehen sedia ez ganakian sobea nula be kampotearen hunkizin nuntik abiazten halgunin. Eta ordin eh, guk uh, asian egin gehi gintian ez tabaida gaialdiak, aldiak, ordin proposatu diagu, be hunkizin enta, barnen zentako ez ez tabaida gai aldiak egin. Be sibe aipatzeko, deja hek eh, nula ikusten dien kampotiaren ginaztia, nula ikusten dien sibeua, eta be sibeoko bizizalek beti hobekienik uh, sibeua aipatuko, eta esplikatuko zentako edo nula behar dien kanpotiarrak jinazi. Atagatze ah, sohita bai. espeize eta xantagazin izan ziren ez horiek? Bai, eta ez da gaialdi hoien prestatzeko, lehenik egin gintian eh, inkesta txipiak, eh, grabaketak, kanpoko jentekin eta sibeoko jentekin, jakiteko hek eh, nula ikusten ziren sibeua eta kanpoko jenten jinaztia sibeun eta geho baliatutiagu grabak eta hoik eh, ez da bai da gai aldietan. Sibiotaren eta sibeotar berrien artin eh, be, aip, gehi horren eh, aipatzeko. Pundu gogorak, minberatxoak, ez da izan dira, ez da zen dena den. Labur biltzeko, zein dira gehienik agertu behar da lau egi horietan? Otaik, otaik izan da, bon, errandik, errandik izan da, bo, ba, bada, Eh, bazterra dela mini bat, uh, eh, norbeak ez, ez bat auto bat ez dela, ez dela eza bizitzi esi behuen, hoi klarki agertu da, eta bon, hala da, e. Bon, bestaren ez dela deuz, joanak susinduko nahi, baina, bon, Ez da, berbada ba, kudin edo harrinkua handik agertu Sibiuan uh, bizitzeko, hotz, uh, nik ez dut ikusi joanak berbada ba, handit uh, bernatuko ez omait, baina jokoarki kanpote zin zentik elastazietu egunak. Udu izait jale habusiek uh, eh, aiza sartu jela eh, humo pa jela sibiotik. Alde hortaik iranik eh, ez tabai da bai gaialdi hamitxetan, be haipatu dugula azkenin zentako maite bizitzia, bai heltu berrizienek, bai eta sibiotarek. Gio, heltu bada, uh, niko harte txikitzen diat, uh, eh, ez bai gai aldi bat. Nune, uh, kanpo txar bat ekerantzin, uh, jantako izigarri gaitz izan zela, sibeun heltu zelaik uh, hebenko jentekin harremanetan sartzia. Eta uste diat, uh, izigarri gaitz izan den, uh, sibeota rentako horren entzutia. Uh, nula artetaik uh, kanpo gaitz izaten ahaltzen. Bena azkenin eh, uste jat eh, ez da bai gaialdi hoik egitez, lanaen parte handi bat eh, eginik dela zen, eta mintza txugutuk sibeotaren eta hel berri dienen hartin, eta badu kamini bat be, konsientizazione bat, eta han itxelkitzen zen, zian, be, sibeotaren ganik kampotiarek ziela lehan urratsa egin behar, Eta azkenin, uh, eh, kanpotxarrek, eh, bai, hun hartzen zian, bena azkenin erraitia, heltsu bada bi aldetaik behar dela indar bat egin. Kanpotxarrek behar dela indarra egin, be, hebenko... Integratzeko? Bizimoldian, eh, voilà, integratzeko. Bena, uh, guke, sibiotar bezala, haltu gula urratz txipiak egiten, voilà, heltzen diener, be, egun hon eran, heltzen dielaik hitz bat erran, herri bat eta helzen jelaik hitz bateran erran, eh, prezentatu, voilà. holako gaiza simpliak. Hor txekitzen jat ez da bai da gai aldi hoietaik ebai, hoi uh, hunkizin kampaina beno herruna, gobena eh, sibeotarek hanitz maitatu dela, uh, herri eta jumbekia, ez da bai da gai hoien egitea, eta hor behitzen uh, haitetsi, uh, entrepreza bu, herritar, uh, otaik, Eta han itse die ben abizan eh, emaitia. Eta espantza diat, uh, eh, ez du betia eza, mena eh, herri alkargoak jarra din hola Xuxenka herritarere galtatzen ben abizia eta... Hildo beretik, ouais. Jean-Pierre Iriarte, eh? jonen astelenean, zintzur, dola bat, eh? zintzur bustitze bat, Izan da erriko etxen apartai detzarekin, uh, eh, espeize ur, urustoi, lixose eta xarriko tapean. Nahi zinuten, pixka bat eh, e, tokiko erriko etxeekin lan bat eraman? Bai, bai, hoi, klarki ebon eh, eh, ez da baide hoien segida, segida izan da uh, agertu da mm, joanak erani bezala uh, behar ziela mm, erri bakotxak behar ziela heltu berriak uh, albezan jontxarre zebitu uh, behar bilikatu holako gehaldi batetan eta bon, behar da jakin uh, jadanik egiten diela, eh? ez du deuz asmatu uh, hortan, eh? nahi uh, lagungoa batek harri nahi dinantako, eh? erriak nahi dinantako, eta atako zaitu gaitza somait plantan, eh? ara nula lihuruska tipi Sibiua orkesten mitugu, eta nune gartzamaite meita bon, uh, behar dien, eh, behar dien uh, herbidiak, eh? oa izer bitxien tako, uh, lan antako, lan, lan txerketzeko, uh, tako, eta, eta bar eta argazki edar zumaitik iran amini bat inbiaren emaiteko, eta gukoko, eta gio, USB giltze bat emaiten negu uh, eh, orro hane orro harra har, hartu pitia sibeoko uh, eh, argazkia arren ana dit uh, eh, ibi uskian argazkinen gaizako, eta uh, hoio, bon, lagin gara herri propositena, ba, eh, bena herriken aiden egiten die. Iazke ja, susten baizik ez gira hor, eh? eh? errandu du bezala herri hanitxek esadanek egiten die. Eta hor bagnin pada lehentze espeizen, eh, eh, egiteko. Uh, lau herriak plantatu die hor, uh, espeizen guien, eh? bazen espeizen ordien eta jarriko tapia niharbe eta En ustez, eta ordien hoiko... Bai, gai aldi eh, gozu eh, eta en eh, ustez bat zen, ez da kitzuzen zumat kanpotik zinik jente, baina oso edizan dira eta e, en ustez behar, behar dugu horten jiraiki, eta wala, ez egutzi egin ezen bai herriaz, bai, bai, bai sibihuaz. Eh? Eta uste dut hori behar dugun haitzina jaman, eta herri alkarroak beti du ez badar boski e, Uh, beti da dut, pentsatzen zuten giko du, desa eh, martxe hoi. Mm, Baliatu zizte ere beste mm, leku urunduetan, ah, hiri ah, handieta eh, nahi dut eh, aldu den, ere badago eta bat, aldu de 2008 amag, elkarlana ere, eramaiten ari zizte, hor, aiba elkartearekin. Hala gitu da, zaten ikusi dugu behala ohartugia uh, eh, aldu den gaintin uh, nabanea iziela uh, eh, gogozkatzen gober uh, gainen, iziela gogozkatzen, bai uh, oi, nula errezebit edo nume jente jinaz edo nunta nula hoik, eta mm, edo hantzienak deja zenteko hajintzien, eta bon, uh, ernezak, bepres gober, Eh, gure ber xedia chedi amaitan hasiela eh, gure beste chedi ote bazen etxe etxe hutsen uh, gainen eta guke sibuen hua mementu ni uh, aigia eta bon behar hori na uh, ohatu zigen ber ber chedi pakuntila uh, hiantu gie behala bon altutako uh, ardura sanel chedi hoyen ardura saler eta Bon, bizita bat, kumitatu egitea, bizita, bizita egitea uh, aldut eta nabala, eta bizitatu egitea egin aldi izinako gusugu egan. Uste dut oso baik orzen egin aldi eta bai gai aldi hoi. Dagen orz degin in, eh, bon, ez hauten ikotzeko, eh, kumitatu egitea eh, dagen eskene egin in, sebi ula egitea. Eh, ez baizik eta mm, aldiudeko nabako autetxi eta eragileak, bena aktoreak, bena eh, bai, bai ergaraiko ergaraiko eh, hau zapez geku mitatetugu eta jadani bakigu bost, bost jinen dela eta gen uste gunean, nahi baita abentian sortzian eta bon, pentsa dut hauz han egin dugun eguna egin egin duguna, heke heben egin dugun egin Me niko oso interesgarri atzaman diat, uh, eh, trukak eta horren egiti, en niu betzaitan uh, eh, uh, eh, ez da gaialdiak egiten gintilaik uh, azkenin basiela kampo txarrak ben uh, hanitz uh, sibeotaren gineela eta azkenin artetaik bat be, reit, ez da bedatzen datzen zer zen uh, untsa bizitzi hasi behun eta idu betzaitan ez ginela aski kampo txarrekin uh, lehastan aitzen eta Han eh, azkenin hat izan gelaik ohartunuk han uh, eh, kanpotiarer, kaji kanpotiarer beha hersatu dela. Gat hat ez kanpotiarer uh, eh, be nula han, uh, zer maitezien, zer gaitzen. Eta hanko jentekin elhestatzez uh, be azkenin hunkijin eh, kampaina batetan edo kanpotiaren jinazteko, deja lekuko bizizalek behersila untsa bizitu. Eta hainen importantzela kanpotiar ergat eh, egitia nula feuntsa errezebetuk izan zienaz, bena ebai, sibeotarrak edo lekuko jendik untsa biziditin nekin behian. Eta mhm. egia holako trukaketak egitez, o, hartzen, ohartzen, ahaldu gibeltarzun bat hartzen amini bat, eh, leku bako egin den gogoetaz, eta geho, eba, eh, ginean uh, gaiza hamitz, uh, eh, amini bat, uh, ber edo, mena, interesgarrik beti kutsatzia. No, Beginen zauzkizue, eh? ergaraikoak eta mm, aldude aldekoak. Osteguneko beraz gau aldia, ira barnen, jauregian nola iraganen da? Bai, bai, hori behin behin goizan erteko dia bo, hanko adazkaiak, eh? Bo, dugu lantegi bat eh, basabuian, eta gio jinen maure alti lat berriz, eta bon, ez da bai da badateke saiek eterritan rastia eh, palian, eta jabarneko gaztelian, eh? Dateke, eta bon, filmatu itateke bai, edo da bideo handateke, eta bon, uh, iazki horak zabalita, ez baizik uh, komitatutien, komitate, ofizialki komitatien tugu jentik, mena iazki nahi den agiten ahalda jabaneko gazteriala uh, eh, ez da horten daik. Nik nahi nuke gale uh, mm, beste gaisa batean, uh, bontrukaketo hoi joanak iranin bezala, interesgara beste gaisa baten takoe, eh, uh, eh, berra bat bai aldudako nabaiki, bai ergaraiko nabaiki, eta uste eta uh, oi, um, eh, erielkargo eh, berri hoi sortuko delaik, behar dugun sede sumait, ikusten dugu berra renkoatik gula, behar dugula sede sumait jaman alkeriki, eta huk jaman, eta uh, eh, jaman errielkagoa eh, berila algerriki, uste dut eh, botza azkarago datekin eta gaizak uh, aizago abantzatuko dira. Barne kalde eta kostaldearen arteko desberdintasuna nunbeit be, elkarlana bilakatuko dela, ere? Euskal elkarguaren bai, bidez? Ba, nik egan ezak barneko barnekaldi, baina badela barnekaldi eta han bada bortia. Eta e, bortien beti eh, gaitzago da gaizak. Eta, ba, uste dut, eh, hiu, hiu eskualde horiek, bi hiu lugalde horiek, badiera alkariki lotu e, somaiten, eh? bon, bada, bada jale e, egitua bat nun barne bitia hiu lugalde horiek, da montaini bazk eh? eskal mendian egitua hortan sartu egia, baina uste dut, gazkin ber problematika dugun eta behar dugu haiko uh, eh, sumait uh, eh, eh, sortu eta jadanik sumait bat ibidin eta hui haman uh, erri alkago berri labai. Bururatzeko, beraz, eh, itzordua emana dugu, ostegunean, eh, kanaldu den, zuzenean, emanik izanen dela, eta horre animatzaile berriak nonbait izanen direla, Joana? Hala, menturatuko direnak uh, mikrobaten hartzerat? Be, bai, Urzeiat, pantxika maitiak lan handi badila aspaldiskan. Eta ohartu gutuk, be, voilà, nahi balin batuk ez tabai da gaialdiak egin, badela animazale behar. Eta ordin egin diak bai gaialdi bat animazale berrien formatzeko. Eta ordin normalki ostegunin badateke animazale berri mait pantxika maitiaikin. Eta... Erran ahenik ekale gaialdi horrentako eh, irratien ez ginean bate horro labirbiltzen ahal, gaiza han itxan itxie erranik izan dela zabaida gaialdietan, eta ordin ostegunin e, seheki eh, egin endiagu ez gaialdi hoietan errandien gaiza hoen bilduma. Ordin osoa behar dukak eta egiazki kumitatzen tiat jentik e, ikuste agitea eta ben nahi badi e ben emaitea hoan hoi. Azken bat behar bada, Joana? nahi zinuen ba, itza bai. hartu bukaeran aziaren izenean aldiuntan? bai nahenik egin marketinga mini egin. Guk aziaekin egin diagu CD bat, uh, eh, kanta nahi azitiagu Sibeoko familiak. Ordin, uh, eh, kanta nahi dien jentik, eh, ez uh, bate uh, bate familian kantatzeko kostumaik uh, ofizialki pu. Eta ordin, uh, badiagu CD bat, salgei, uh, Uh, ehm, manesin, feen, donapale egun garra jalduzi eta asbeun txaltegi hanitxetan, azian eh, lanan uh, sustengatzeko. Manesin. Bai, karka. <laughs> Beraz, uh, ostegunean itzordua, eh, lau eh, antolatzaile direla, eh? Horritaraziko dugu, eh? Beraz, uh, eh, onkizin gitasmo horren gibelian, Sibiruko erri elkargoa, Asia, Gazte Elkartea, Odaz Lantegi Buruan Elkartea eta Kolektif Zuletea, erritaren serbitzuko ari den elkartea, eskertuko zeituztegu, beraz, Joana Oki eta Jean-Pierre bai, eskerik